ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يذل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم Amma أما بعد alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunan mu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari a rahimahullahu ta'ala makon da ya gabata mun je ƙarshen barin addu'a inda karbi addu'o'in da ake yi a lokacin da mutum ya shiga cikin yanayi na damuwa a yau za mu tashi babi na 293 a hadisi na ɗari bakwai da uku, babu addu'a'i inda istikhara wannan babu zai karantar da mu addu'a a lokacin ba Allah zaɓi idan mutum zai aikata wani al'amari mai muhimmanci a rayuwarsa to ana so ya ba Allah zaɓi ya zaɓa masa in wannan abu alkhairi ne ga rayuwarsa ta duniya da ta lahira to Allah ya tabbatar da shi in ka wannan abin ba alkhairi ba ne to allah ya canza masa da abin da zai zama alkhairi ga rayuwarsa ta duniya da ta lahira sannan kuma ya sa masa yarda da wannan abin kuma allah ya ji da shi akan wannan abin wannan ita ake ce ma al-istikara to istikara dinnan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da yadda ake yin ta da Imam Bukhari eh babi ya sa mai suna addu'a inda istikara wanda yana istikara nau'i ne na addu'a shi ba wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kari makon da ya gabata mun yi shimfida akan ita istikara din akan mai ake yinta da kuma inda ba a yinta قال الإمام البخاري رحمه الله Ta'ala, حدثنا ɗan ابن ibn abdullahi أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي ابن أبي الموال عن محمد ابن المنكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayran li fi dini wa ma'ati wa aqibati amri au qala fi ajili amri wa ajilihi faqdurhu li fa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharran li fi dini wa ma'ashi wa aqibati au qala ajili amri wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu واقدر للخير حيث كان ثم ربني wa yusammi hajatahu wannan hadisin daga jabiru dan abdullahi Allah ya kara masa yarda yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu yana koya mana al-istikhara yana koya mana al-istikhara menene al-istikhara shine suka ce dalabu ɗalabul khaira min Allah azza wa jal ko kuma wal muradu ɗalabu khairul Amraini, liman hitaja ila ahaduhuma ibnu hajar al-asqalani a fatin bari ya fassara istikhara da neman mafi alkhairi a cikin al'amura biyu liman hitaja ila ahaduhuma ga wanda yake da bukata zuwa ga daya abubuwa ne guda biyu amma mutum ɗaya yake bukata a ciki to sai ne Allah ya zaɓa masa wanda ya fi alkhairi a cikin abubuwan don guda biyu haka ibn hajar ne ce istikhara ciki mun gane mutum ne yana son ya aure to an zo masa da maganar wanta ga kuma shi inda yake nema misali ta kaga sun zama biyu kenan bai kai ga yanke hukunci ba to sai ba Allah zaɓi cikin biyun nan ya zaɓa masa wadda zama da ita zai fi zama alhairi mun gane haka ibn hajar ya fassara istikhara alayat halin da istikhara shine bawa Allah zaɓi a cikin al'amura guda biyu wanda suka taso mutum ko kuma bawa Allah zaɓi a cikin dukkan al'amuran da mutum yake da buƙatarsa mun yi bayani a wancan makon abin da yake mubashi abin da yake wajibi ko sunna ko mustahabi ba a yi masa istikara abin da yake haramu ko makaruhi ba a yi mai istikara sai abin da yake mubashi mun gane kamar yadda hafiz ibn hajjar shi ma wannan bayani to yace yana karantar da mu addu'ar istikara ka surati min alquran kamar yadda yake karantar da mu sura ta alkur'ani mun gane tunan kaga tashbihi ne aka yi an yi tashbihin koya istikara da koya alkur'ani to da inda aka yi tashbihi to akwai fuskar da aka yi tashbihi akwai wajen tashbihi to nan suka ce wajen tashbihi shine umumin hajjati fil umuri kulliha ila al-istikhara ka umumin hajjati ila kira'ati fissalati suka ce ta fuskar da allah manzan allah ka kwatanta ko sahabi jabiru dan abdullahi ya kwatanta karantar da alkur'ani da karantar da su istikara shi ne bukatuwa ta yin istihara a cikin dukkan al'amura kamar yadda ake da buƙatar a karanta alkur'ani a cikin sallah shi ne suka ce shi ne wajen to ya yake karantar da su istikara ɗin sai ya yana ce musu idan hamma a idan ɗayanku ya yi nufin wani al'amari minan nikahi au safari au mutajiratun a gairi zalika daga cikin abubuwan da muka ce ana mai istikara to faliyar ka'a raka'atai yi sallan nafila a ce raka ka'a raka'atai yi sallan nafila a ce a nan kunga faliyar ka'a raka'atai ne ce yi a ce to ta farilla ko ta nafila me yasa ka ce salafila a an ce me yasa hujja ake kawa daga hadisi ko al faliyar ka raka a ce ne raka a biyu idan ka koma cikin sayul bukhari wannan hadisi yana cikin sayul bukhari a nan ya sarraha faliyarka raka'ataini min gairin farida a cikin sahih bukari bukari ce hujja ka cewa ba ta farilla ba amma da bai sarraha a san ba to da muna cewa sallah asuba ta shiga ce ka gani? ke sa waɗansu malamai suka ce ko sallar farilla ce kana iya ko sallar azhar in ka gama sai kai addu'a sai kai da istikhara ko sallar la'asar ko maghrib to amma wannan ruwaya da ke cikin buhari ta nuna mana sallan nafila ake yi domin ya ce min gairin farida to idan kai salla nafila a biyu kai sallama sun maye ƙuri sai ya ce wannan summa ɗinnan summa kamar da malaman nahu suke cewa tufidu tartib wata ratu. tana nuna jerantuwar abubuwa guda biyu idan sun mata shiga tsakanin abubuwa guda biyu tana nuna a jere aka yi su sannan kuma tana nuna a taraki tana nuna rabuwar abubuwan nan guda biyu ba lokaci guda aka yi su ba sai da aka yi ɗaya sannan aka yi ɗaya mun gani saɓanin wau idan wawun ta zo tsakanin abubuwa guda biyu da nan cewa aka yi faliyar ka'ara ka a ta yi wa ya ƙun to da labarin zai sha ba amma sun ba tana nuna abubuwa guda biyu jerantuwar abubuwa da kuma shiga tsakaninsu wannan sai ya nuna mana cewa sallah daban wannan addu'ar daban ba lokaci guda sai ka yi sallama in ka yi sallama ka gama sallah ko ba gama ka gama kusanin sai ka zo da wannan addu'a kinan ba cikin sallah ake yin ta ba kun gane lafazin addu'ar shi ne allahumma inni astafiruka bi ilmika ya allah ni ina baka zaɓi bi ilmika saboda iliminka na sanin abin nan zai zama alkhairi gare ni ko ko zai zama alkhairi a gare ni ba kaya ka sani ba ko amma allah ya sani har ma Allah yake ce mana wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kaga wallahu ya'lamu shi Allah ya sani kuwa wa antum la ta'lamun ku ba ku sani ba da haka ya Allah ina baka zabi da iliminka na sanin wannan abin zai zama alkhairi gare ni ko ba zai zama alkhairi ba to Allah ina baka zabi ka zaba mu wa ka bi udratika sannan ya Allah ina roƙo a wurinka an taj'ala li ala al matluf da kaddarawarka ya Allah ka kaddara min wannan abin idan shine alkhairi ai Allah shine ke kaddara ku to ya ubangiji a cikin kaddararka ya Allah kaddara mun faruwar wannan abu in shine alkhairi wa as'aluka bil fadlika azim ina kuma roƙonka a cikin falalarka wadda take babba fa innaka taqdiru bil qudratil kamila domin kai Allah kai ne mai kaddarawa kaddarawa kuma kamila cikakka wadda ba na kasu wala aqdiru ni ko bana iya bana iya kaddara komai wata alamu kai ka sani wala a alamu amma ni ban sani ba wa an ta'allamul huyu kuma kai ne masanin gaibu mun gani ai an ta tafirul il Allah siga ce ta mubalaga an ta kafirul ilmi bima yugayyibu an siwa fa innaka ta'lamu sirra wa akfa ya Allah kai ne masanin gaib Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah in ka sani a iliminka anna hadha al-amra wannan al'amari to a ruwa da ke cikin sahihul bukhari anan ne zai faɗi buƙatarsa, mun gane anan ne zai faɗi bukatarsa a ruwa bukarin ka duba daidai nan ne aka ce wa yusan mi sai ya faɗi bukatarsa to allahumma in kunta ta'lamu anna hadha amra sai ya faɗi bukatar shi khairul shine alkhairi a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibatu amri da ƙarshen al'amari na ko koma al'amari na au da koko cewa fi ajili amri al'amari na na duniya shi ne al'ajil bil'ayin wa ajilihi bil'ani shi ne alkhairi a rayuwata ta gaba lahira kenan faɗurhu ni ya allah ƙaddara mun faruwar wannan abu idan ka koma sai bukhari akwai wasu waya sirkuli sun fi fihi akwai wani ziyada da asin sai bukhari wayan alama an na haɗa al'amra in ka Allah ka san wannan al'amari sharrul zai zama sharri gare ni fi dini wa ma'ashi a addini na da rayuwata wa bata amri da karshen al'amari na kuma kuma al'amari na auƙalin nan ma koko cewa ajini amri wa shi. fasrif wa anni ya Allah ka janye mani son wannan abu daga zuciyata daga gare ni wasrif ni anhu ni ma ka janye ni kun fasrif wa anni ka janye shi ka ji ba ka san shi wasrif ni anhu ni ma ka janye ni ko da na yi ƙoƙarin zan je in ya allah ka hana ni nan ka janye na kada in yi mun gane wa ƙudurli kaira ka ƙaddara mun da zai zama alkhairi ga rayuna mun gane sun ma haka ne sun ma rabbi ni bihi sannan ka sanya mani yarda a cikin sabon abin da aka ƙaddara maka ɗin kenan akwai haifu kana ko na wadurli alkhaira haifu kana ka kaddara mun abin da zai zama alkhairi gare ni haifu kana ko a ina wannan abin yake sun rabbi ni sannan ka samun yarda da wannan sabon abin wanda aka kaddara maka a wannan ruwayar wayu sanni hajjata musu ya faɗi sa a ƙarshen addu'a to duk wanda mutum yayi yi in ka faɗa a can tsakiyar hadisin ya yi in ka faɗa anan ƙarshe ya yi amma malamai sun turin jayar da a faɗi buƙatar nan a tsakiyar hadisu, sai inda muka ce nan a jiwaya bukari na ake faɗar buƙata to mafi yawancin malamai sun fi tafiya a kan cewa nan ne za a faɗi buƙata mun gani su wannan a taƙaice ita ce addu'ar istihara ya zo a cikin littafin al'umda umdatul kari sharhin bukhari ne cewa fihi istihbabi salatul istikhara wa du'a'il ma'asu ba'daha fil umur allati la yadri al abd wa al sawab fiha amma ma huwa ma'rufun khayruhu kal ibadat wa sana'i al-ma'ruf fala hajata lil istikhara fihi mai littafin yake cewa wannan hadisin ya nuna mana mustahabbi ne yin sallar istikhara idan mutum yana da wani abu da zai istikhara a kai wadda'a ilma'asur sannan kuma ya nuna mana mustahabbi ne kai wannan addu'ar wanda manzan Allah ya faɗa ba ka zo da wata ba wannan wadda aka faɗa ka haddace ta in za ka yi istikhara in ba ta haddace ba ka karanta ya halatta mun gane haka ake istikara ba za ka ba wani ya maka ba ba wani wanda yake ma wani istikara sai a ce wani ne ma wani istikara wannan wani abu ba dai ta manzan Allah ba ce ba wannan ta manzan Allah kai za ka yi da kanka mun gani wannan ya ce ya wani musahabi ne yin wannan sallah sannan a yi wannan addu'a al-ma'asur wanda manzan Allah ya karantar ba da haba ya kare ta fil umurin da ti la yadda abdu wajhul sawab a cikin al'amuran da ba bai san wanne ne abin da yake daidai ba ha a ciki abubuwa biyu ne suka yi maka suka lullube maka kasa gane wanne ne abin da yake daidai ko wanne ne ku zama alkhairi sai ka ba Allah zaɓi amma ma kuwa ma'arufin khairahu amma abin da a fili an san wannan abin alkhairi ne kan ibada kamar ayyukan ibada wasu na'il ma'aruf da sauran ayyuka na wanda suke maaru fala su da istikara tafiya nan ba a bukatar kai istikara mun gani ba a bukatar a yi istikara ana shi ya sanya a can baya muka ce malamai sun ce duk abinda da yake farilla ko musta ko sunna bayan istikara kaga sallah ba za ka yi mata istikara ba ka ce bari yi istikara ya kamata in yi sallar isha'i ko bai kamata ba sallar isha'i alheri ce ko shari ce alheri ce idan azumi ya zo an ga wata ba za ka ce to bari yi istikara ba in tashi da azumi gobe ko kar in tashi da shi tashi da azumi alheri mun gane karatun alkur'ani ba za ka yi istikara ba to ni ba zan yi Hajji ko ba zan yi karatun alkur'ani ta ga sunan da Hajji ne ko sunna ko za ka yi sadaka ba zan yi istikara in ta ni sadakan nan ya dace in yi ta ko bai dace ba nan duk ba za ka yi istikara ba haka wurin abin da yake haramu ba za ka yi istikara ba ba zan yi istikara ka aikata abin da yake haramu ba za ka yi ba ko makarushi to da ba a yi ma musu abuwazi ko mustahabi ko suna istikara ba a yi ma haram ba a yi ma makarushi sai bar ne sai bar ba shi abinda yake ja'is abinda yake halal sai ya taso maka abubuwa biyu suka rikice maka wanda ya fi to shi za ka yi mai istikara mun ba da misali da misali kai dan kasuwa ne sai aka bugo ma waya cewa akwai kaya a kano sai kuma aka bugo maka cewa eh kayan nan ba za ka samu a ina misali a ce duna to sai ka kasa gane to wanne ne ya fi alheri in ka je za ka yi ka je ka so na kano din ko ka sa a turo ma na kano ko ko na kaduna mun gane in ka fahimci na kano sun fi alkhairi ka fahimci a fi to kaga wannan ai bai ɓoye maka ba ba istifara amma kana taraddidi to na kano ko na kaduna to wani sai ka yi istifara in ka zo wurin da ake hidin wannan sai ka ce kayan kano ko kayan kaduna mun gani ga wannan misali ko kuma mutum ne ya samu kuɗi yana son ya kasuwanci shi kuma ya kware a sana'a kala uku kuma kowace yana sha'awarta to amma yanzu cikin ukun nan sai ya kasa yake hukunci wacce ya kamata yi mun gane wacce ya kamata yi to yana iya ba allah zaɓi ya allah cikin sana'o'in nan uku da na iya ka zaɓa mun wanda yin ta alkhairi ne kaga wani istikara ce ko ko mutum ne zai yi aure kamar yadda muka ba da misali amma bai ji ma yariyar da zai aura magana ba sai dai yana tunanin yamma wancan magana ko ita ko wancan. kila yana tunanin akwai yara biyu wanda ya gani kuma da yaji yana son su ya gamsu da addinin su ya gamsu da komi nasu wani lokaci sai ya ji kamar ya jena, wani lokaci kuma ya jena tuna to yana ba Allah zaki wa yi sami hajjata shi ma da zai faɗi buƙatar shi mun gani ta wannan shi ake shi da istikara da ake cewa allah samu dace su manzan allah ya koya musu yin ta a cikin dukkan al'amura idan irin wannan abin ya taso maka to ana so ka ba allah zaɓi sai ga alheri ne ko ba alheri ne ba haka ita ma mace wani ya zuwa ce yana santa ba ta kai ga yanke hukunci ba sai wani ya zo sai aka samu masu nema su uku yanzu tana son fitar da guda ɗaya to ya hada take istikara kun ga ba kan aure take istikara ba shi ba za ka yi istikara ba wai in yi aure ko kada in yi aure saboda ne aure ibada ne sai dai za ka yi istikara kan wa za ka aura ita ma mace za ta yi kara kan wa za ta aura amma shi auren ba za a istikhara ba ni in yi aure ko kada in yi aure inda ka isa yi kuma kana da abin yi to musulunci yana kwadaitarwa kai Allah samu dace wannan hadisin hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce ah, mun yi magana cewa yana cikin sayan bukari ko ko wani abu makamancin haka to ya ce haddasana ibrahimu ibn al-munzir kala haddasa sufyan ibn hamza kala haddasani ni kafirun ibn zaid an Abdurahman Ibin ka'ab ƙala sami'tu jabir Ibin abdullah yaqul da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-masjid masjid Masjidin al fath yawm wa yawm al-thulatha'i wa yawmal arbi'i fastujiba lahu bayna salataini min yawmil arbi'i qala jabirun wa lam yanzil bi amrun muhimmun ga'idun ga'izun illa Wakaitu tilka sa'a fada'awtu Allah fihi bayna salataini yawmal arbi'i fi tilka sa'a illa a arabtul ijaba wannan hadisin shi ma daga jabir ɗan abdullahi allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda Jabiru ɗan abdullahi ce da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadal masjid masjidil fathi yawmal islaini wa yawmal thulafa'i wa yawmal arbi'a'i yace manzon allah sallallahu alaihi ya yi addu'a a wannan masallaci wani masallaci masjidil Fati, wani masallaci ne wanda ake ce ma masjidil Fati mun gani a wancan lokacin a wani wuri kuma an ce ana ce mashi masjidil ahzab ko kuma masjidil a'ala sunan masallaci ne a wannan lokaci na sahabai akwai shi haka suke ce mashi da wannan nema malamai suke cewa ya halatta a sa wa matsalaci suna kuma yadda aka sanya mashi masallaci a nan an ce masallaci yana saman wani tudu ne haka a gefen wani dutse yana ce mashi jabalu stila fil maghrib so ana wannan masallaci ya to manzan Allah ya shiga wannan masallaci fada a sai addu'a ya yi addu'a ranar litinin ya yi addu'a ya maimaita addu'ar ranar talata ya maimaita addu'ar ranar laraba fastu ji ba bai bainar salate ne min yau mil arbi'a'i sai allah ta'ala ya karɓi addu'ar manzan allah sallallahu alaihi wasallam a ranar laraba da ya addu'a bayanar salatai ne tsakanin salloli guda biyu tsakanin waɗansu salloli guda biyu su malamai sun ce tsakanin sallar azhar da sallar la'asar a wannan lokacin ya addu'a mun gane to da ya yi addu'a ɗin nan sai Allah ta'ala ya karɓa addu'arsa gane to kala jabiru sai jabir dan abdullahi yake cewa jabir dan abdullahi ya ce walam yanzil bi amrun muhimmun ga'izun babu wani al'amari babba wanda ya taso mani wanda ya taso min face na kirdadi fada autullaha fihi bayna talatin yawmal arbi'a shi ma sai ya je ranar laraba tsakanin salloli guda biyu sai wannan addu'a fitil ka sa irin wannan lokacin ya ce to kuma in yi haka baya yin haka illa a rabtul ijaba sai ya ga ijaba daga wajen allata. shi ma idan yake da dadi wannan lokacin to cikin ikon Allah sai ya ga Allah ta'ala ya kawo ishara kamar da na faɗa tsakanin sallah a zahar da la'asar akwai maruwa da ta zo ta bayyana haka wannan hadisin hadisi ne ingantacce albani rahimullahu ta'ala yana cewa laula annas sahabi radiyallahu anhu afadana anna du'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi zalika al-waqt min yawm al-arba'i kana maqsudan wash-shahid yara ma la yara da'if wa laysa al-khabaru kal mu'ayina tafaqa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu da'a fastujiba lahu fi zalika al-waqt min zalika al-yawm lakin akhadha hadha sahabi ya bi mara ahu, min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawman wa wak'atan, wa su lahu idan hadha amrun fahimnahu biwasitati hadha sahabi wa annahu sunnatun tu'badu wa annahu sunnatun Ah, muhammad nasu jin albani rahimullah ta'ala ya yi magana a kan wannan hadisi ya ce fit da wannan manzan allah sahabin da ya ce mana ya yi addu'a ranar litinin ba a karba ba ko kuma ba za mu ce ba a karba ba a kai isa ba ba talata ta zo ya sake yin addu'a ranar laraba sai ya addu'a sai a karba to sai albani ke cewa ba don aikin jagir dan abdullahi ba da sai mu ce allah ya karba addar manzan allah ranar laraba wannan bai da wani tasiri ranar allah ya so ya karba ko ba haka ba to sai shi amma wannan sahabin shi sai ma aikin wata irin fahimta fahimtarsa shi ne keɓe irin wannan ranar da lokacin yana daga cikin asbabul ishara to kuma ƙa'idar malamai shine rawin hadisi ya fi kowa fahimtar hadisi da haka albani ce ba don jabir ya aikata hakan ba da wancan shi ne za mu ce amma tun da ya aikata ya ce kirdanin irin wannan lokacin ya zama musulma. da haka in kana da addu'a kana da bukata a wajen Allah daga cikin lokutan da Allah yake karba akwai ranar laraba tsakanin sallah azhar da la'asar ka roƙi allah za a gani <laughs> allah sa mu dace ya sanya muhammad nasa imamul bukhari ya kawo wannan hadisin a babin istikhara abinda yake so ya gaya maka shi ne in za ka yi istikara ka yi a irin wannan lokaci mun gani ranar laraba bayan ta yi sallah a zahar kafin da asar ta zo allah samu dace قال البخاري حدثنا علي عن خلف ابن خليفة قال حدثني حفص ابن أخي أنس عن أنس كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال يا بديء السماوات ya hayyu ya qayyum inni as'aluka da runa bima da'a wallazi nafsi biyadihi da allaha bi ismihi allazi idza bi a jaba. wannan hadisin daga Anas dan Malik Allah ya kara masu yarda yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da manzan Allah fada a rajulun sai wani mutum ya yi addu'a faƙala addu'ar sai ce ya badi a samawa ya hayu ya ɗanyu ya badi a samawa ya wanda ya ƙirƙiri halittar sammai ya hayu ya ƙayyum ya rayayye ya ƙayyum ya tsayayye inni as'aluka ni ina roƙonka sai zo da buƙatun shi maza Allah ya ce faƙali sai ya ce a tadaruna bi ma da'a kun san wannan mutumin ko da me ya addu'a kawa sahabai suka ce a'a sai ya ce wallabi nafsi biya jihi na rantse da wanda raina ke hannunsa ba shi ne allah ba to da allaha bi ismihin ladi idza du'iya bihi ajaba wannan mutumin wannan ya kira allah da wani suna wanda wannan sunan in an roƙi Allah da shi a jaba yana karɓa in an roƙi Allah da shi yana karɓa shi ne ismullahi la'asan ko wanda mazala ce duk in ka kira Allah da shi to Allah ta'ala zai saurari kuma zai karɓa maka bukatunka mun gane haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ma manzan Allah ya rantsuwa wallazi nafsi bi yadihi ya kira Allah da sunan shi wanda in an kira shi da shi azaba yana karba a ruwayar Abu Dawud a ruwayar Abu Dawud a ruwayar da take cikin sunan Abu Dawud manzan Allah cewa laqad da Allah fi ismihi al-aziz ya kira Allah da sunan nan nashi babba mai girma waƙa duk tulifa fi ta'ayyinin ismil azam ala nahwi arba'i na ƙaunar kad afradaha asyu'i bit tasnif to sai malamai suka ce wannan zaka samu hadisai da dama sun zo sai a ce sunan allah mafi girma shi ne aka kira allah da shi to wanne ne ciki hakikalin sunan allah ɗin wanda an kira shi da shi yake karɓawa, sai malamai suka ce to malamai sun yi saɓani wajen tantance sunan allah nan magana kusan arba'in malamai suka yi imamu suyudi ya yi rubutu na musamman ya yi littafi akan wannan ya kawo maganganun guda arba'in ƙalin hafizu amma ibn hajjarin askalari alhafiz ya ce arjahuha min haisu sanadi allahu la ilaha illahuwa al'ahadu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi ibn hajjarin rahim hafizahullahu ta'ala alhafiz kenan ko yace cikin maganganun nan guda arba'in wanda ya farin jayi sai ce min haisu sanad ta hanyar aiki da sanadi ta mun yi bayanin cewa wajen tarjihi nan ne ake kallon waɗannan sanadin wani sanadi ya fi inganci wanda ne ya yi uluwi da sauransu ne to sai ibn hajar yake cewa in an kalli ruwayoyin nan guda 40 ko manganin nan guda 40 to magana da tafi karfi ko ya kamata a rinjayar inda ya ci fuskar sanadi ne to shi ne a ce a sudan nan na allah mai girma wanda ya kira shi da shi yake karbawa shi ne allahu la ilaha illahu wal ahadu samadin lazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad haka ibn hajar ya fada wa qala al-allamatu ash-shawkani wa indi anna al-ismu al-a'zam la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shi kuma ibn wannan imam ash-shawkani shi kuma yace a fahimtarsa ko a wurinsa sunan nan mafi girma na Allah shine la ilaha illallah alhayyul qayyum muhammad nasiruddin albani a rahimahullahu ta'ala shi kuma yana cewa ismullahi al'azam huwallahu shi ne sunan allah wanda aka roƙi allah ta'ala da shi yana karbawa amma ya zo a wata ruwaya shi ma a can manzan allah ya ji wani sahabi yana roƙon Allah yana ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika la almannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum sai ya kawo bukatunsa faƙarar da biyu sallallahu alaihi a annan ma manzan Allah ya ce musu kun san wannan mutumin ko me yake faɗa ko da ya kira Allah suka ce Allah da manzansa ne suka sani sai ya ce wallabi nafsi biyadihi laqad da Allahu ko laqad da Allah bi ismihi al lalle wannan ya roki Allah da sunansa wanda yake mafi girma wanda in an kira shi zai karba mun gane to haka dai waɗannan mangun na malamai suke sannan wannan hadisin yana nuna mana yin tawassuli da sunan Allah da kuma sufofinsa masu kyawu kamar yadda Allah ta'ala ya umarni walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha mun gane to dan haka idan zaka roki Allah yana daga cikin kwarewa a addu'a mutum ya zaɓi sunan Allah wanda in an kira shi da shi yana saurari duk sunayen Allah in ka kira Allah da shi Allah zai saurare ka kuma zai karɓa amma akwai sunan da shi ne suna mafi girma a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda da an roƙe da shi a jaba yana karbawa na sunan manzan Allah ya faɗa to in za ka yi addu'a sai ka yi amfani da irinsu allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gasnan dai ko wannan wanda muka karanta yanzu wadda ta zo cikin wannan hadisi Allah ya samu dace to hadisi na ƙarshe ya ce malin ce haddasa yahya ibn suleiman kala haddasa ibn wahabin kala akhbarani amru an yazid ibn abi habibin an abil khairi annahu sami'a abdullahi ibn amru kala kala abubakarin رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfir dhunuba illa anta faghfir min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim wannan hadisin daga Abdullahi ibn Amru kala yake cewa kala abubakar sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama allimni du'a'an koyar da ni wata addu'a ad'u bihi fi salati wanda zan dinga yin ita a cikin sallata qala sai manzon Allah ya ce mishi to ga yadda zaka dinga cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ce ya Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ba mai kankar zunubai sai kai faghfir li kai mana gafara min indika daga wurinka ya Allah magfiratan gafara mai yawa ko mai girma innaka domin kai Allah anta lagafuru mai yawan gafara ne arrahimu mai jin kai ne haka sai na abubakar roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ya sai na abubakar ya ce allimni du'a'an adu'u bihi fi salati me yasan ya hassas sala ya keɓe sallah ya ce a koya mai addu'a da zai dinga yi a cikin sallah me yasan ya ce cikin sallah malamai suka ce da annaha a bil ijabati a hau domin a cikin sallah ne aka fi cancantar karɓa addu'ar mai addu'a manzala yana ce a ƙarbu ma ya kuna la'abdi min rabbihi wa huwa sajidu sai ya ce fa aksir du'a ku yawaita addu'a a wata ruwa ya ce fa kaminin an yustijaba lakum za a karba ne shi yasa sai na abubakar sai ya ce a koya masa addu'a wadda zai yi a cikin sallarsa tuna a cikin sallah a ina za a yi ta a cikin sallah waɗansu mala ya zo a cikin tufa cewa a ƙibar tashahud ana yanta ne bayan tafiya ta ƙarshe a cikin sallah idan an karanta tafiya za a yi salatin annabi ko sannan sai a yi wannan addu'a wadda ake neman tsari da abubuwa shidda allahumma inni a uzubika min azabi da kabari wa uzubika min azabi jahannama وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال قولي كي نقول اللهم إني أعوذ بك من المغرم وال والمن والمأفى اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأفى يا نقول to sai a yi wannan addu'a so daga na akwai addu'o'i wanda ake yi ana iya wannan ba su waɗannan basic haka suke a jere sai an yi salatin annabi hiya salatin annabi sai wannan su wannan mazala bai taɓa canza su ba haka yake su a duk hiya ta ƙarshe to bayan su yana yin ƙarin waɗansu addu'o'i irin su waɗanda yana canza su to wannan tana daga cikin waɗanda za a iya yi bayan an yi waɗannan guda uku wadda sai na abubakar ya ce a koya masa haka malamai suka ce ana yin ta ne a cikin sallah a ƙarshen tafiya mun gane Ke ya sanya al'imamun buhari a cikin sauri buhari da ya kawo wannan hadisin ya kawo shi ƙarƙashin wani babi ne wanda ya samu suna babu du'a ƙamlis salam haka ya ce babu du'a'i ƙamlis salam babin addu'ar da ake kafin a yi sallama kaga shi ma bukari ya tafi a cewa a ƙarshen tun ya ake yanta a ƙarshen ya ci ƙarshe muhammad nasu da albani rahimullahu ta'ala a littafinsa wannan sifatis talatin da biyu sallallahu alaihi wasallama nan shi ma ya tafi kan cewa tana daga cikin azkar ko kuma addu'a qablis salam wanda ake yi kafin a yi sallama su da haka in za ka yi ta a cikin sallah ake yanta. addu'ar ku ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa shi zaluncin dan adam da zalunci kansa shine ko dai ya bar wani abu wanda Allah ya ce a yi sai ya ce ya zalunci kansa ko kuma ya aikata abinda Allah ya ce kar a aikata ya zalunci kansa to ya ce ni zalantu nafsi zulman kafiran na zalunci kai na zalunci mai yawa kaga a nan mutum yana itirafi da zunubansa allah yana son ka amsa laifi ko ba haka ba ai ko kotu aka kai ka kai kai ka za su ka ce na yi alƙalin ya zo zai yanke hukunci sai ka je ya ce to tun da baka ba kotu wahala ba an yanke ba ka ba kinan ka ba kotu wahala hukunci zai tsanani to ko ubangiji ta'ala yana son ka ce ina yi zunubi amma Allah ka yafe wa Allah yana son eh, al-i'tirafi bizam Allah yana son wannan to shi yasa anan yayi i'tirafi da zunubin sa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran to in kai in ka yadda cewa kai laifi to kuma sai ka nuna ba Allah ba wanda zai fidda ka daga wannan matsalar sai wa sai shi to Allah yana son haka shi yasa sai ce wala yaghfiru dhunuba illa anta wala yaghfiru dhunuba ba wani mai gafarar zunubi duk wanda aka ce yana gafarar zunubi ba a faɗi gaskiya ba ba mai wannan saiwa sai Allah ta'ala amma duk ilimin mai ilimi manzan Allah ma bai ya fi maka wani zunubi saboda ba aikinsa bane ba to balle wani shaidi to amma da yake an maida mutane waɗansu iri sai ya ga wai an ce wai wai kawai ya ce wai ka ce an yafe masu dubban ka ce ina kuma ba da za haka ta faru ce wala kuri zunuba illa anta fagafirli min indika magfiratan haka sai ka ce to ka yi tirafi da zunubi ka tabbatar da ba mai yafi zunuban nan sai allah to sai ka shigo da ni da bukatarka sai ce to kai mun gafara zunubaina min indika ya Allah daga wurinka gafara innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai yawan gafara ne mai jin kai duk wanda ya fahimci haka ya huta lokacin da Aisha Allah ya kara mata yarda aka aka wadansu mutane suka yi mata kazafi aka yi mata ƙarya ta aikata kaza alhalin ta aikata ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai sani ba an yi ko ba a batun da bai san gaibu ba har sai da Allah subhanahu wata'ala ya sabko da ayoyi da kansa aka wanke Aisha aka ce ba ba to sai manzan Allah ya karanta ayoyi to Aisha yau dai an kubutar da shi abinda Aisha ta fara ce mashi. daga wurinka ne ko daga wurin Allah ta ce a daga wurin Allah ne sai ta to alhamdulillah domin idan an ce daga wurinsa ne ta san akwai sauran aiki to da yawan mutane waɗansu ba su fahimci wane ne Allah ba wane ne manzan Allah suna haɗewa wani lokaci wani sai ya haɗa Allah da manzan Allah sai ya kasa fitar da wane ne Allah waye manzan Allah waɗansu ma saboda jahilci da wauta suna ma shigar da manzan Allah gaban Allah Allah shirin da to wannan addu'a ita ma ta jurin da ake yin ta kuma addu'a ce mai fa'ida ƙwarai da gaske don zinubin nan ne kullum yin su miki ba kuma mai gafara su sai Allah subhanahu wata'ala to mu dinga roƙon Allah ta'ala ya dinga yi mana gafara waɗannan zunuban ne waɗannan hadisai da malam ya kawo za mu ga guda ɗaya ne kawai ya daidai da babin da ya ƙulla. wanda ya magana akan du'a ul istikara hadisi na biyu wanda ya kawo a cikin babu shi wannan ya yi maganar lokaci ne na karɓar addu'a shi ne waɗansu malamai suka ce kamar imamul buhari yana ishara a kan cewa zaɓar wannan lokaci ranar laraba tsakanin sallah za da la'asar yin istifara babu laifi don ana sa ran karɓawa amma malamai da yawa ba sallama mashi ba a kan wannan sun ce kowane lokaci ana yin sallar istifara sawa da dare ne ko da rana in lokacin ya halatta a ina fila babu laifi za ka iya yi har waɗansu malamai suka ce irin na filfili nan da ake masu rakiyar sallolin farilla za su iya zama salatin istikara in ka yi su tun da raka a biyu aka ce to sai ka zo sai ka yi addu'a babu laifi in ka yi haka sannan sauran hadisan guda biyu su kuma suna magana ne akan addu'a wannan ya yi magana akan ismillahil a'azan. wannan kuma ya magana akan wata addu'a mai muhimmanci wadda ake yi a cikin sallah su kaga ba su da alaƙa da babu Allahu alamu Allah shi ne kusan ana za mu dakata idan Allah kai mu sati na gaba sai mu tashi babu idan kafa sultan addu'a da mutum zai yi in ya haɗu da wani shugaba wanda yake azalimi yana jin tsoron kada ya zalunce shi a kira sallah